يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Neka je nezmjena hvala i zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala. I neka je salavat i salam na našeg poslanika, Allahova miljenika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, na njegove časne ashabe i sve one koji slijede pravi put dana. Neka je hvala Allahu subhanahu wa ta'ala na svim blagodatima, a posebno na blagodati Islama. Poštovana braćo i sestre, Esselamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Kao što je najavljeno, bivnillahi ta'ala, večeras ćemo govoriti o islamskim adabima u nevolji i nedaći. Nedaće i nevolje su sastavni dio ljudskog života. Ne postoji ni jedan čovjek u životu koga nisu pogađale nedaće. To je jednostavno priroda ovog života ili to je sastavni dio ovoga našeg života na Dunjaluku. Svako onaj ko traži rahatluk i ko misli da može izbjeći nevolje i nedaće, vara se u velikoj zabluti. Jednostavno to je Allahova odredba i Allahov kader da sve ljude, bili oni vjernici ili nevjernici, da ih pogađaju različite nevolje i nedaće i to sve u skladu sa Allahovom dželešanuhu mudrošću koja je samo njemu poznata. Uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala kaže A'udhu billahi min shaitan rajim ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين Uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala kaže mi ćemo vas dovoditi u iskušenje malo sa strahom i gladovanjem i time što ćete gubiti imanja svoja i živote i ljetine a ti obradu i strpljivi uzvišene Allah subhanahu wa ta'ala nas obavještava u, u Kur'anu, odnosno u ovom ajetu, da će nas dovoditi stalno u našem životu u iskušenja, u različita iskušenja i nevolje. Malo sa strahom, strah je jedno veliko iskušenje, strah za svoj život, za svoj porodcu, za imetak, za sigurnost. I gladovanjem bit će jel, etapa u našem životu kada ćemo gladovati. Većina ljudi, jel, i time što ćete gubiti imanje i živote svoje i ljetine, a ti obradu i strpljivi. Zato je bitno da svaki musliman zna kako da se ponaša i postavi u stanju nedaće i nevolje, odnosno kakvim osobinama i adabima treba da se okiti. Jer nevolje i nedaće su za čovjeka istovremeno jedan veliki ispit, Allah nas iskušava, ispituje kako ćemo se ponijeti, a u isto vrijeme i nevolje su jedna vrsta kefareta ili čišćenja od grijeha, odnosno kazna za naše grije Allah Đelešanu nas kažnjava na ovom dunjaluku za naše grijehe kako ne bi bili kažnjeni na onome svijetu. Na prvom redu i ono što je najvažnije u nevolji jeste da se okitimo saburom ili strpljivošću sabor ili strpljivost je jedna osobina bez koje ne možemo zamisliti vjernika, pravog muslimana. I ne samo vjernika, nego ne možemo zamisliti jeli, uspješnog čovjeka u životu bez sabora i strpljivosti. Ništa se ne može postići u životu bez sabora i strpljivosti. Ni dobra ovoga, ani dobra onoga svijeta. Strpljivost, strpljivost ili sabor je najvažnija osobina odnosno karakteristika vjernika i najvažniji islamski edebu nedači. Ne možemo govoriti o drugim jeli, adabima islamskim u stanju nevolje ako ne govorimo prvo o saboru, o strpljivosti. To je osobina pravi vjernika, odnosno mu'mina. Šta znači okititi se saborom pri nedači? Šta to znači sabor ili strpljivost? To znači obuzdati srce svoje, obuzdati svoju dušu da se ne ljuti, da se ne srdi, obuzdati jezik da se ne žali, tijelo, odnosno ruke i noge da ne čini ono što izaziva Allahu srđbu. Kao što je recimo lupanje rukama po obrazima, cijepanje odjeće, čupanje kose, lomljenje prstiju i ruku i proklinjanje samoga sebe. To su dijela koja izazivaju Allahovu srđbu, a koja ljudi čine kada su u nevolji, kada ih zadesi kakva nevolja ili nedaća. Musliman, vjernik, tako ne postupa. Musliman, pravi musliman, pravi mu'min, se u nevolji okiti prije svega saborom i strpljivošću i u prvim momentima nevolje on da kontrolirati sebe. On kontroliše svoje postupke, i kontroliše svoje je li svoje riječi, ono što govori. Strpljivost ili sabor kojem govorimo treba da bude pri prvom udarcu. To je prava strpljivost i to je pravi sabor. Pri prvom udarcu. To jest kada prvi put doživimo u prvim momentima nedaće. Kada doživimo nedaću ili kada čujemo za nešto jeli, što smatramo nevoljom iskušenjem u životu. Zato je poslanik sallallahu alaihi sallam onoj ženi koja nije bila strpljiva pri prvom udarcu kada je čula za pogibiju svoga muža i svojih sinova. Zato je poslanik Ali Salatu Osana rekao inna nas sabro inda sadmetil ula strpljivost je pri prvom udarcu. Prava strpljivost o kojoj mi govorimo večeras je pri prvom udarcu. Ako smo se u samom početku loše ponijeli, ako nismo znali biti strpljivi, ako smo svašta govorili i komentarisali i činili, onda kasnije strpljivost nema smisla. Kasnije strpljivost nema jeli, smisla. Mnogi ljudi kada ih zadesi kakva nevolja i nedača, pritome govore i čini ono što je Allah Đelešanuhu zabranio, kao što smo govorili u prethodnim primjerima, i negoduju i žale se ljudima i često se pitaju zašto Allah baš meni daje nevolju jer to su pitanja neznalica Među, a zatim kada se smire onda mole Allah za sabor onda mole Allah da im podari sabor i zahvaljuju mu na odredbi na kaderu da su Bogdo bili strpljivi pri, pri prvom udacu onda bi njihova strpljivost imala smisla i onda bi bili bili nagrađeni za svoju strpljivost. Nažalost, mnogi ljudi ne razumiju e, pravo značenje e, biti strpljiv u nevolji. Ono što čovjeku može pomoći da bude strpljiv jeste prije svega svijest. Duboka svijest da mu ljutna i jadikovanje neće vratiti Božju odredbu kader. Da se kader i odredba ne može vratiti ono što se desilo i da neće promijeniti svoje stanje, svoj hal. Prema tome on se svakako mora pomiriti sa onim što ga je snašlo, što, sa onim što se već desilo i dogodilo. Htjeli mi i ne htjeli mi se s tim moramo pomiriti i to velikodušno prihvatiti, iako je nelagodno i neprijatno. Ali moramo ostati jeli, strpljivi bez negodovanja, jadikovanja i činjenja onoga što Allah Đelešanuhu ne voli. Tako samo možemo izazvati jeli, na sebe Allahu srđbu. Ako nismo strpljivi u nedaći, samo na sebe izazivamo Allahu srđbu i to je, ona, to je naš poraz. Međutim, ako budemo lijepo strpljivi, od Allaha ćemo biti nagrađeni za tu strpljivost. Ne samo što smo položili ispit, nego ćemo biti obilato nagrađeni od Allah svoju strpljivost. A sudbina i dalje ide svojim tokom. A ako budemo nestrpljivi i budemo negodovali, imat ćemo grije. Ne samo da smo pali na ispitu, nego ćemo imati i grije. Zato trebamo biti strpljivi kao što su strpljivi bogobojazniji koji svojom voljom, svojom dragom voljom, dobrovoljno saburaju, ne zato što moraju, ne kao životinje koje saburaju silom prilika, samo zato što moraju. Vjernik, e, znači on je strpljiv i podnosi nevolju, zato što je svjestan da mu je to Allah Đelešanu naredio i zato što će zato biti nagrađen. I to je drugi edep, to je drugi edep, kojim se trebamo okititi u nevolji, prvo znači strpljivi biti, a zatim nadati se da ćemo za tu strpljivost biti nagrađeni. Imati ubjeđenje, da kažem, i duboko se nadati da ćemo za tu strpljivost koju smo imali u nevolji biti obilato nagrađeni kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači, kada u nevolji se buramo, za svoj strpljivost trebamo kod Allaha subhanahu wa ta'ala očekivati nagradu, I to je jedan od glavnih motiva strpljivosti u nedači. Šta to treba da motivira jednog vjernika da bude strpljiv? Prije svega svijest i znanje i saznanje da mu Allah Đelešanu naređuje da bude strpljiv. To je prvo, a drugo a, ubjeđenje, duboko ubjeđenje da ćemo za strpljivost biti nagrađeni kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže innama yuffa as-sabirun ajrahum bighayri hisab. Oni strpljivi će sigurno biti nagrađeni i dobiće svoju nagradu bez računa. Znači treba, strpljivi trebamo biti zbog toga što nam je Allah dželle šanu naredio strpljivost, kao što nam je naredio mnoge jeli, druge stvari. Allah dželle šanu kaže Udu billahi mne šeitan rođim, wasbir ala ma asabaka in zalika min azm al-umur istrpljivo podnosi ono što te zadesi naredba od Allaha subhanahu wa ta'ala istrpljivo podnosi ono što te zadesi Dužno je tako postupiti ili to je to je postupak onih odlučnih onih čvrstih nepokolebljivih kao što su bili poslanici njihovi istinski jeli sljedbenici koji su bili i ostali E, zlatni i svijetli primjeri strpljivosti kako biti strpljiv na putu vjere odnosno kako na putu vjere podnositi sva iskušenja sva iskušenja i sve nevolje koje nam Allah Đelešanu daje iz ovih ilonih razloga kada izgubimo nekoga dragog trebamo se prisjetiti poslanikovi sallallahu alaihi wasallam riječi kojima jel kaže uzvišeni Allah je rekao u hadisi kuci za moga roba vjernika koji se strpi kada mu uzmem dragu osobu nema druge nagrade do dženeta veliko iskušenje čovjek je jedno najveće iskušenja kada izgubi odnosno kada mu Allah uzme je neku dragu osobu u njegovom životu bilo da su roditelji supruga, djeca, prijatelji neko od rodbine i tako dalje To je veliko iskušenje. Ljude koje volimo i koji su nam dragi srcu kada ih Allah uzme sebi. I ko se u tim momentima strpi kad Allah Đelšanuhu mu daje jedinu nagradu koju mu daje džennet. Nema druge nagrade. A svi smo vidjeli šta znači strpljivost. Vidimo da je uzvišen Allah Đelšanuhu za strpljive prinedaći obećao veliku nagradu, ali pod uvjetom ali pod uvjetom da svojom strpljivošću želimo Allahu Đelešanu u lice i zadovoljstvo jer uzvišene Allah Đelešanu kaže وَالَّذِينَ صَبَرُ بْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ kaže oni koji su bili strpljivi želeći time lice svoga gospodara odnosno želeći time postići nagradu da gledaju u lice svoga gospodara u džennetu kao što će vjernici gledati I kad saburamo to činimo radi Allah, ne radi ljudi, ne da nas ljudi pohvale i vidi, pokažu kako smo strpljivi. Ili zbog toga što nas je sti ljudi, ne, prije svega trebamo to činiti radi Allaha, što nam je Allah naredio i što želimo strpljivošću postići njegov zadovoljstvo, odnosno nagradu. Prema tome strpljivost treba da bude radi Allaha, a ne zato što nemamo drugi nego da saburamo. Onaj ko nevolji, on mora se burati htio ili ne htio. On može da, da viče, da kuka, da razbija, da se žali ljudima, ali od tog nema nikakve fajde, nikakve koristi. Sabor onoga koji je zadovoljan Allahovom odredbom, tako trebamo saburati i takav sabor imati. Niko ne voli, ne voli nevolje i nedaće, to nije sporno ne moramo ih voljeti. Niko ne voli, ne voli neugodnosti. Međutim, moramo ih prihvatiti kao Allahovu odredbu i pomiriti se s tim da je to Allahova odredba biti s tim zadovoljni. Kada nas zadisi neka nevolja, odnosno musibet, trebamo se obraćati Allahu subhanahu wa ta'ala. Od, od njega tražiti strpljivost, od njega tražiti čvrstinu, duhovnu snagu, ne od ljudi, je moćan, on je sve moćen. On okreće naša srca. On uljeva u naša srca smira i spokoj, daje nam snagu duhovnu. On je taj kojem se trebamo obraćati u nevolji, u bilo kakvoj nevolji. Nije samo u pitanju smrti. Svaka nevolja koja nas zadesi u životu, u njoj se trebamo obraćati Allahu subhanahu wa ta'ala. Mnoge su dove koje je poslanik alaihi salatu veselam učio nevolji. Mnoge su dove prije svega trebamo učiti ovu dovu koja glasi inna lillahi wa inna ilaihi rađun. Kada nas zadesi nevolja, prvo što trebamo kada čujemo za nevolju ili je doživimo, kazati inna lillahi wa inna ilaihi rađun, Allahuma džurni fi musibeti wa hlufni hajre minha. Kazati svi smo Allahovi, svi se Allahu vraćamo. Kraj krajeva ni, ništa nije gubitak za vjernika u osnovi svaki gubitak dunjalučki u stvari nije gubitak za vjernika. Zato mi kažemo svi smo Allahu i svi se Allahom vraćamo. Sve što izgubimo, drage osobe i metak, poziciju, sve, sve to Allahu i sve se Allahom vraćamo pa i mi. Allahu moj nagradi me za moju jeli nevolju i podari mi ono što je bolje. Kada nešto izgubimo, tražimo ono što je bolje. Pogledamo čemu nas islam uči. Nema očaja nema beznađa, pesimizma, nego optimizam i ambicioznost. Nešto smo izgubili, e Allahu dragi, nagradi nas za naš sabur u našoj nevolji i podari nam ono što je bolje od onoga što se nam uzilo. Ti tome, ti, o tome nas je naučio poslaniji sallallahu alaihi wa sallam. Uzvišen je Allah Đelešanu u ajtu koji smo naveli kaže Vabešir sabirin. Ellezine iza asabethum musibetum kalu inna lillahi wa inna ilaihi rađun. Oni koji kada ih kakva nevolja zadesi kažu mi smo Allahu i njemu se vraćamo. Ni čeka oprost od gospodara njihova i milost i oni su na pravom putu. Oprost i milost i oni su na pravom putu. To je stanje vjernika u nevolji. A rijetki su u ovom vremenu i zemanu, takvi su rijetki rijetki su oni koji se u nevoli zahvaljuju Allahu juče ove dove koje spominjemo. Prenosi se u jednom vjerodostojnom hadisu da je poslanik Alihi Salat Osalam rekao koga god, koje god roba zadesi kakva nevolja pa kaže ono što što mu Allah naredio, što znači da nam je ovo Allah Đelešanu naredio, kaže inna lillahi wa inna ilaihi rađiun Allahumma Allahumma ađurni fi musibati wa hlufli khayran minha Kaže, ko kaže ovu dovu, prouči ovu dovu, Allah će mu sigurno dati bolje. Allah će mu sigurno dati bolje. To trebamo probati, trebamo biti ubjeđeni u to. Tako je Umu Seleme, kada je umro njen muž Ebu Seleme, rekla, zar ima ko bolji od Ebu Seleme? Kad je bilo rečeno da, da to kaže, da prouči tu dovu, ona je rekla, zar ima iko bolji od Ebu Seleme? Ona nije mogla ni zamisliti, ni, ni i otkriti ko bi to mogao biti bolji. Kaže, međutim, ja sam tu dovu proučila, pa mi je Allah Đelešanuhu dao najbolje stvorenje, dao mi je Allahova poslanika, sallallahu alaihi wa Što znači u tim momentima nevolje, možda mi mislimo da ono što smo izgubili, da nema bolje od toga. Međutim, Allah Đelešanuhu će nam dati, ako se njemu obratimo, ono što je bolje od toga. Postoje druge dove, jeli, koje se mogu učiti u nevolji, a koje su zabilježene u vjerodostojnim hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa ću ja spomenuti neke predaje i neke dove koje o tome govori. Tako bilježi Ibn Abi Dunja u svom dijelu El Mujabin od Hasana da kaže Jedan od drugova Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem imao nadima kebu alek, a bio je trgovac. Pored toga što je bio trgovac, bio je veoma pobožan i bogobojazan to je danas rijetko spojiti trgovac pobožan i bogobojazan ima je takvi međutim rijetko je kad jedne prilike on je ili bio na putovanju išao je putem i susrete ga lopov naoružan i reče mu ostavi sve što je s tobom to je sve odloži i hoću da te ubijem on mu reče šta ti treba moja krv zar tebe ne interesuje samo moj metak Pa on lopom odgovori što se tiče metka, on je moj svakako, ali hoću da te ubijem. Ebu Melek mu tada odgovori, ako već hoćeš da me ubiješ, onda pusti da klanjam četiri rekiata. On ovaj mu reče, klanjaj koliko hoćeš. On uze abdest i klanja četiri rekiata, a na zadnjoj seđidi uputi Allahu dovu. O ti koji mnogo voliš, ja u edudu, ja u edudu. Ja del aršil međi. O ti koji mnogo voliš, vlasniće Arša Časnog, Allah se obraća, direktna veza konekcija. Ti koji činiš šta hoćeš, molim te tvojom snagom koja je nenadmašiva i vlašću koja ne prolazi i tvojim numurom koji je ispunio tvoj Arš, sačuvaj me od zla ovoga lopova. O ti koji daješ pomoć, pomozi mi. Dova nevoljnika, bogobojaznog, koji za Allah uvijek zna. Ovo je pručio tri puta kad odjednom se pojavi konjanik za kopljem u ruci. Kada ga vidi ovaj lopo, on krenu, krenu na njega, nasrnu na njega, ali ga ovaj ubi. Zatim se okrenu prema ovom ashabu i reče mu, ustani. A on ga upita, ko si ti? On mu odgovori, ja sam melek. Allah me je poslao da te spasi. Ja sam melek sa četvrtog neba uputio si svoju dovu pa sam čuo škripanje nebeskih vrata. Uputio si i drugi put dovu pa sam čuo viku i galamu stanovnika neba, odnosno melika. Pa si uputio treći put dovu i rečeno mi je ovo je dova nevoljnika. Zamolio sam Allaha da meni prepusti da ubijem ovog lopova. Odgovorimo, rečemo ovaj melek. Kaže Hasan ko abdesti i klanja četiri rekiata, a zatim provući ovu dovu, Allah će mu se sigurno odazvati bio u nevolji ili ne. Ovo je jedan lijep primjer jeli, kako i kome je se obraćati u nevolji. Ne kukati i ljude prvo prizivati i uzdati se u svoje mogućnosti, sposobnosti, nego u moć Allaha subhanahu wa ta'ala. Poslanik alaihi salatu wasalam je učio i ovu dovu nevolji. La ilaha illallahu l'adimu l'halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbul samavati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Nema Boga sem Allaha velikog i blagog. Nema Boga sem Allaha velikog gospodara Arša. Nema Boga sem Allaha gospodara nebesa i gospodara zemlje i plemenitog gospodara Arša. A učio je ovu dovu. Allahumma Allahumma rahmeteke arđu fala takilni ila nefsi tarfe ayni wa aslih li sha'ni kullahu la ilaha illa anta Allahumma to jest Allahum moj, tvojoj milosti se nadam tvojoj milosti se nadam i ne prepuštaj me samom sebi i koliko je treptaj oka. Popravi svako moje stanje, nema Boga osim tebe. Isto je poslanik alaihi salatu veselam učio dovu La ilaha illa ente subhaneke inni kuntu mena dhalimin A to je dova koju je učio Junus alaihi salam kada je bio u velikoj nevolji utrobi, jel kita, odnosno ribe nema Boga osim tebe, slavljen neka si, ja sam se u istinu prema sebi ugriješio. I dova, Allahu, Allahu, Rabbi, la ušriku bihi še'a, Allahu, Allah, Allah je moj gospodar, ja njemu nikoga ravnim ne smatram. To su jele, neke najpoznatije dove koje trebamo učiti u nevolji. Sljedeći edeb kojim se trebamo okititi u nevolji jeste da izbjegavamo sve ono što Allah dželo šanu srdi ništa činiti i govoriti, o tome smo već govorili, jeli? Udaranje po licu, naricanje, kukanje, čupanje kose, žaliti se ljudima, prizivati smrt, propast i ono tome slično. Svi ovi postupci izazivaju Allahu u Đelešanu u srđbu i suprotno su, jeli suprotni su onome što nam je naređeno u nevolje, to je da budemo strpljivi da se boramo. Ne trebamo se žaliti svijetu kada smo u nevolji, bilo da je to oskudica, glad, potreba neka. Ne trebamo se žaliti ljudima u smislu da se uzdamo njihovu pomoć mimo Allaha. Jer ovo je jedna najgora tužba i žalba. A to je da čovjek, da se čovjek žali ljudima na svoga stvoritelja. Jer ko nam je dao iskušenje tu nevolju? Allah subhanahu wa ta'ala. Tako se žali na onoga koji je najmilostiviji. Čak je milostiviji od njega samog prema sebi i od njegove majke. Allah je najmilostiviji prema svojim robama. I ta nevolja koja nas je zadesila, ona nije bez, bez razloga. Na rekli smo, nevolja može biti zbog grijeha, zbog isku, kao iskušenje, kao ispit. Jer Allah želi da nas očisti na ovome svijetu, da ne bi patili na onome svijetu. Čovjek se žali ljudima za ono čime ga Allah Đelešanu iskušao. To je absurd Pa jesu li ljudi milostiviji prema njemu od Allah subhanahu wa ta'ala? Jedan pjesnik je u stihu lijepo kazao, jeli, وإذا أتتك مصيبة فاصبر لها صبر الكريم فإنه, فإنه هو أحزم وإذا شكوت إلى الخلائق إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم predivno je rečeno ovom stihu jeli, koji ću onako prevesti slobodno na naš jezik kaže Ako te nevolja snađe podnosi, podnesi je strpljivo, kao što je časni i plemeniti podnosi, jer to je najbolje i dobro donosi, kaže, ako se već Stvo, ako se već ako se stvorenjima na to bude žalio žališ se milosti žališ se na milostivog onome ko milost ne donosi sljedeći edeb kojeg se trebamo pridržavati jeli, u nevolji jeste olakšati sebi nevolju sjećanjem na smrt. Smrt je jedna najveća nevolja i najveći musibet. A tako je i Kur'an naziva. Eledine ida sobetu musibe, one koji kada ih kakva nevolja zadesi a prije svega musibet jeli, znači smrt. Ako se prisjetimo smrti u bilo kakvoj nevolji, ona će nam olakšati bilo kak, jeli, tu nevolju koja nas je zadesila. Na to upućuje hadis poslanika sallallahu alaihi wa sallame kojem stoji kojem stoji sjećajte se često onoga što ruši sve užitke to je smrti jer ko ko se sjeti jeli smrti u nevolji ona će mu lakšati nevolju a ko je se sjeti u rahatluku ona će mu zagorčati taj rahatluk takva je smrt to je jedna velika istina koja nas prati cijeli život povratak Allahu subhanahu wa ta'ala to je smrt povratak Allahu subhanahu wa ta'ala sljedeći li edeb je da u nevolji da se prisjetimo, odnosno da primijetimo Allahove u blagodati prema nama. To ne smijemo nikako zaboraviti. Svaka nevolja za vjernika u sebi nosi mnoge blagodati, koje su na prvi pogled skrivene. Svaka nevolja, iako izgleda kao nevolja, ona donosi mnogi hajr i koristi čovjeku. Na prvom redu, moramo se sjetiti i biti svjesni da je nevolja mogla biti veća od onoga što nas je zadesilo. Jer uvijek kažemo u životu moglo je biti i gori. Tako ako smo izgubili dio imetka, trebamo biti svjesni da smo mogli izgubiti cijeli imetak. I to je velika nevolja. Ako smo izgubili nekog dragog u životu ko nam je drag i mio, trebamo se prisjetiti da smo mogli izgubiti sve one koji su nam dragi, prije svega mislimo na svoju porodicu. Uvijek ima gore i uvijek ima većih nevolja i zato trebamo gledati, kada su u pitanju nevolje, trebamo gledati one koji su u većoj nevolji i većem belaju od nas. To će nam sigurno olakšati nevolju. Svaka nedača jeli, u ovo dunjalučkim stvarima je lakša može se nadoknaditi. I metak se može nadoknaditi. Sve što izgubimo od ovo dunjalučkih dobara možemo nadoknaditi osim osim vjere. Ako izgubimo vjeru na ovome svijetu, nadoknaditi i ko izgubi vjeru sve izgubio to je najveći musibet Allah Đelešanu nas je nadahnuo u nevolji saburom i toga trebamo biti svjesni dao nam je sabur jer mnogo je onih koji nemaju jel, sabur u nevolji mnogo je onih koji negoduju i ispoljavaju nezadovoljstvo odredbom u nevolji Pa zato trebamo biti svjesni da nam je Allah ukazao veliku milost zato što nas je nadahnuo saborom. Da u nam da budemo strpljivi. Isto tako trebamo biti sretni da je to što nas je zadesilo, da je ono prethodno određeno i zapisano u knjizi naše sudbine, da je tu dio naše sudbine i da to ne možemo, jeli, ne možemo to izbjeći i nismo mogli izbjeći. S tim se trebamo pomiriti. Ono što nas je zadesilo nije nas moglo mimojići, a ono što nas je mimojišlo nije nas moglo ni zadesiti. I sve što nas je zadesilo ima određenu Allahovu mudrost koja je samo njemu poznata. Zato trebamo biti zadovoljni sa onim što nam Allah dadne i to će nam svakako olakšati nevolju. Uzvišeni Allah Đelešanuhu kaže A'udhu billahi min ash-shaytan Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an nabra'aha in zalika 'ala Allahi yaseer likay la ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima ataakum Wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Nema nevolje koja zadesi zemlju i vas, a koja nije prije nego što je damo zapisano u knjizi. To je Allah u istinu lahko. Kaže da ne biste tugovali za onim što vam je promaklo i da se ne bi previše radovali onove, onome što vam Allah Đelešanu da. I na kraju je li zadnja stvar ili zadnji edep koji trebamo imati u nevolji jeste da se nadamo Allahovoj pomoći, odnosno da će doći izlaz, olakšanje nakon nevolje. Dok nas nevolja zadesi, trebamo odmah biti svjesni da će doći olakšanje kad tad. Zato Allah Đelešanu kaže fe inna ma'al usri usra, inna ma'al usri usra. Zaista je uz te gobu i olakšanje. Nije poslije, nego uz te gobu je i olakšanje. Zaista je uz te gobu olakšanje. Zato ne trebamo očekivati olakšanje od nekog drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, od nekih evlija, bogougodnika, svijetaca i tako dalje, jer to bi mogao biti širk Allaha subhanahu wa ta'ala. I ne trebamo gubiti nadu Allahu milost. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون I ne gubite nadu Allahu milost, Allah, nadu Allahu milost gubi samo narod nevjernički. Samo narod nevjernički. Stoga, poštovana braćo i sestre, pošto je život pun nedača i nevolja, i malih, i velikih, i srednjih, ono čime moramo, jeli, ukrasiti svoju vjeru i svoj iman jeste se jesu adabi, islamski adabi u nevoj. Na prvom redu sabr kojem smo govorili, nada Allahu milost, obraćanje Allahu dove, nada da će nam on poslati olakšanje i tako dalje. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ove riječi budu koristi svima nama, da se koristimo, da nam pomogne ili na putu istine, na putu vjere, da nas, da nas obdari strpljivošću odnosno saburom. Ekul qavli hada, vastaghfiru li wa lakum fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim.